الحمد لله الحمد لله على نعمه المتظاهرة ومننه المتوافرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي انفرد بالقهر والاستلاء واستأثر باستحقاق البقاء وكتب على كل نفس بالفناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء الأصفياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita usaha tanpa henti-hentinya untuk selalu meningkatkan frekuensi iman dan takwa kita dan membesarkan haluma taat dan amal soleh kita serta membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela seperti sombong, ujub, ria, gila harta, gila tahta, gila senjungan dan pujaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." illa man atallaha biqalbin salim di hari tidak bermanfaat lagi tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat ma'asyiral muslimin rahimakumullah mari kita isi sisa kehidupan kita ini sisa hidup kita ini kita isi dengan banyak zikir mengingat Allah mengingat anugerah Allah, mengingat akhirat, mengingat alam kubur, alam neraka, alam surga dan lain-lainnya. Kita isi dengan banyak membaca Al-Quran, istighfar dan salawat. Terutama kita sebagai tamu Allah di masjid, sebagai rumah Allah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berfirman, إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت, نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم sungguh aku benar-benar bermaksud untuk menurunkan azab kepada penduduk bumi ini maksudnya karena dari banyak kemungkaran, kemaksiatan syariat Allah diinjak-injak, diabaikan tetapi faidha nazartu ila umari buyuti kalau aku memandang kepada orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku yakni masjid dan orang-orang yang berkasih sayang karena aku dan orang-orang yang beristighfar minta ampun, minta maaf di malam hari maka aku gagalkan siksaanku terhadap mereka terutama solat berjamaah di masjid di Baitullah mari kita tekuni di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada tujuh orang yang mendapat naungan di mahsyar di mana orang-orang pada menjerit karena kepanasan Sampai-sampai ada yang tenggelam di dalam peluhnya, keringatnya sendiri. Di antara tujuh orang itu yang mendapat naungan di mahsyar. Ialah sabda Rasulullah wa rajulun kalbuhu ma'alakun bil masajid. Dan seseorang yang hatinya digantung di masjid. Artinya pulang dari masjid tapi hatinya membayangkan masjid. Hatinya rindu ke masjid pulang dari sholat berjamaah pikirannya menunggu kapan berjamaah lagi itulah yang dimaksudkan hatinya digantung di masjid lebih-lebih pada malam jum'ah atau hari jum'ah hari besar bagi umat islam mari kita isi dengan macam-macam ibadah terutama berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ومن فعل ذلك كنت له shahidan aw شفيعا يوم القيامة Berbanyaklah kalian berselawat padaku Di hari siang Jum'ah Dan di malam Jum'ah Siapa saja yang melakukan demikian Maka aku menjadi seksi dan memberi syafaat padanya besok di hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallaa alayya yaumal jum'ati mi'ata marrah, jaa'a yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun." Law qusima dzalika an-nuru baina bainal khalaiq lawasi'ahum. Barang siapa yang membaca salawat atas aku Berselawat kepadaku di hari Jum'ah seratus kali Maka ia datang pada hari kiamat Bersama cahaya Yang seandainya cahaya dibagi-bagi ke seluruh makhluk Maka cukup Marilah kita perbanyak kita Hargai kita muliakan hari Jum'ah ini dengan aneka ragam ibadah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an berkata Alamatu ahli sunnati kathratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam tanda orang ahli sunnah ialah banyak berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah maka orang yang ngaku ahli sunnah banyak tetapi yang terbanyak berselawat adalah orang-orang ahli sunnah seperti kita ini yakni pengikut mazhab empat dalam urusan amalia dan pengikut mazhab Abu Hasan Ashari dan Abu Mansur Al-Maturidi di dalam akidah. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Yang paling penting bagi kita adalah keyakinan dan kemantapan terhadap janji-janji Allah janji-janji Rasulullah, ancaman-ancaman Allah dan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka ayat-ayat dan hadis-hadis tidak berkesan sama sekali di hati kita. Inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling takut kepada umatnya kalau umatnya itu lemah keyakinan. Percaya kepada hari akhir Tapi lemah keyakinannya Percaya akan neraka dan surga Akan pahala-pahala amal yang baik Tetapi lemah keyakinannya Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min lima uti utitumul yaqin Paling sedikitnya kalian dikaruniai nikmat oleh Allah taala adalah nikmat berupa keyakinan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat gharizatuhu al-aql wa sajiyatuhu al-yaqin lam siapa saja yang selalu menggunakan akal siapa saja yang watak karakternya keyakinan maka tidak berbahaya baginya dosa-dosa suramnya keyakinan adalah dikarenakan hubbud dunia cinta terhadap dunia ini, harta dan lain-lainnya. Seharusnya hari Jumat kita libur dari segala aktivitas duniawi. Imam Ghazali radhiyallahu an berkata, "Aufan nasi nasiban minal Jum'ah man intazaraha wa ra'aha bil ams wa khaffuhum nasiban minal Jum'ah man idza asbaha yaqul, 'Ishil yawm'" Orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari hari Jum'ah ini Ialah orang yang menunggu hari Jum'ah Dan memperhatikan sejak kemarinnya yakni hari Kamis sudah siap-siap Dan orang yang paling ringan bagiannya dari hari Jum'ah yang mulia ini Ialah orang yang pagi hari Jum'ah Tidak tahu hari apa Isyil yaum hari apa sekarang ini Inilah orang yang kurang perhatian kepada hari yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini sudah mulai sejak zaman tabi'in sudah mulai kurang mengurang keyakinan-keyakinan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pada suatu ketika datang ke pasar. Lalu beliau berkata kepada orang-orang pasar, "Arakum hahuna?" وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد Loh kenapa aku lihat kamu masih di pasar di sini Sedangkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi-bagi di masjid sana Maka orang-orang pada berdatangan ke masjid dan meninggalkan pasar Tiba-tiba beliau tidak melihat ada warisan Beliau berkata, mereka berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Maraina miratan yuqasam fil masjid. Kami tidak melihat mana ada warisan dibagi-bagi di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Famadza raaitum? Apa yang kamu lihat di dalam masjid?" Kalau mereka menjawab, "Ra'aina qauman yadhkuruna Allah 'azza Wajalla jalla wa al-Qur'an." Kami melihat orang-orang yang zikir kepada Allah, orang-orang yang baca Quran, Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Fadzalika miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira warisan itu berupa uang, harta, harta benda. Ternyata warisan Rasulullah adalah zikir dan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik dan hidayah untuk ringan-ringan melakukan macam-macam ibadah untuk kuat keyakinan, keyakinan akan iman terhadap alam gaib. Agar kita semuanya selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من آيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وظلم بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذلوا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا يا الله يا رحمن يا رحيم بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم أسألهم من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر